Եթերում այսօր ծրագրի հիմնական թողարկումն է։ Նախորbanությունների մասին համառոտ։ Արցախում այսօր նշում են ԼՂՀ պետական անկախության մասին հանրակրվեի եւ սահմանադրության օրը։ Հայաստանում արտահերթ ընտրությունների քվեարկությանը մասնակցել է ընտրողների 48 ու 63%-ը։ ԱՊՀ միջխորհրդարանական վերաժողովի դիտորդները Հայաստանի ընտրությունների վերաբերյալ փաստաթուղթ են ընդունել։ ԵԱՀԿ երկրները պետք է աշխատեն Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ։ Այժմ այս եւ մյուս իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Արցախցիներն այսօր միանգամից 2 տոն են նշում՝ ԼՂՀ պետական անկախության մասին հանրակրվեի եւ համանadrության օրը։ 1991 թվականի դեկտեմբերի 10-ին հանրակվեն Պատմական իրադարձություն էր արցախցիների կյանքում, որը կանխանշեց երկրի հետագա զարգացման ուղին։ Լաղայում տեղի ունեցավ հանրակվե, որի ժամանակ Արցախահայությունը բացարձակ մեծամասնությամբ անկախ պետություն կերտելուն այո ասաց։ 15 տարի հետո 2006 թվականին նույն օրը կրկին համաժողովրդական հանրակրվեի միջոցով արցախցիներն ընդունեցին պետության ու հասարակության հիմնական օրենքը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սահմանադրությունը։ ԼՂՀ պետական անկախության մասին հանրակրվեի եւ սահմանադրության օրվա արդիվ նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր շնորհավորական ուղերձ է եղել։ Ուղերձում ասված է. «Սիրելի արցախցիներ, Հանրապետության իշխանությունների եւ անձամբ իմ անունից ի սրտե շնորհավորում եմ ձեզ ԼՂՀ պետական անկախության մասին հանրակրվեի եւ սահմանադրության օրվա արդիվ։ Դեկտեմբերի 10-ը մեր ժողովրդի տարեգրության մեջ մտավ որպես ճակատագրական որոշումներ ընդունելու օր, որոնք նախանշեցին մեր պետության կայացման ու զարգացման հետագա ուղին։ Այդ պատմական որոշումներն ընդունվեցին համաժողովրդական հանրակրվեների միջոցով, միջազգային նորմերին ու սկզբունքներին, օրենքի տառին ու ոգուն խիստ համապատասխան ընդունվեցին միակամ ու միասնական։ Արցախցին կատարեց վճռորոշ ընտրություն հոգուտ իր հողում անկախ ու ինքնիշխան պետություն կառուցելու, իր ճակատագիրն ինքնուրույն տնորինելու, հավատարիմ մնալով օրենքի եւ մարդու իրավունքների անվերապահ կերակայությանը, ժողովրդավարության սկզբունքներին, համամարտկային ու ազգային արժեքներին։ Անկախության այս բոլոր տարիների ձեռքբերումները վկայում են, որ մենք հաստատակամ ենք ու վճռական, պահպանելու եւ ամրապնդելու քաչ հայորդիների արյան գնով զարգverված ազատությունն ու անկախությունը, բազմապատկելու համայն հայության ջանքերով կերտված փառապան ցախտանակները, քանզի այդ արժեքները սրբություն են ողջ հայ ժողովրդի համար։ Այդ ուղին անկասելի է ու անշրջելի։ Այսուհետ էլ արվելու է ամեն ինչ մեր պետականության շարունակական զորացման, ժողովրդյան վտանգության ապահովման, պաշտպանունակության հետևողական ամրապնդման, տնտեսության զարգացման ու բնակչության կենսամակարդակի բարձրացման ուղղությամբ։ Թանկագին հայրենակիցներ մեկ անգամ եւս շնորհավորում եմ բոլորիդ պետական այս կարևորագույն տոնի կապակցությամբ եւ մաղթում խաղաղություն, քաջառողջություն, մեծագույն հաջողություններ ու ամենայն բարիք, ասված է շնորհավորական ուղերձում։ Սահմանադրության օրն ընդունված է համարել Երրատոն տոնի խորհրդի մասին մեր թղթակից Յուլավանյանը զրուցել է ԼՂՀ վասակավոր իրավաբան Վլադիմիր Հովսեփյանի եւ իրավաբանական գիտությունների թեկնածու Ավետիք Հարությունյանի հետ։ Հայկական իրականության մեջ սահմանադրական իրավունքի առաջին ձևակերպումը ընդունված է համարել 5-րդ դարում Վաչագան Թագավորի նախաձեռնությամբ ընդունված կանոնական սահմանադրությունը։ Այդ հանգամանքը թերևս լավագույնս է ընդգծում, թե որքան օրինապաշտ ազգենք մենք։ Սահմանադրության օրը խորհրդանշական է մեր երիտասարդ պետականության համար, բայց ԼՂՀ վաստակավոր իրավաբան Վլադիմիր Հովսեփյանի բնորոշմամբ դեկտեմբերի 10-ը բազմախորհուրդ օր է։ Արցախի համադրության օրը բազմախորուրդ ունի, որովհետև այս օրը 91 թվականին դեկտեմբերի 10-ին անցկացվեց անկախության հանրաքվե եւ ընտրողների 99.8%-ը կողմ արտահայտեցին անկախության հանրաքվեին։ Այսօր նաեւ նշանավորում է նրանով, որ մարդու իրավունքների միջազգային պաշտպանության օրն է եւ այդ օրը ընդունվել է Արցախի համադրությունը, այսինքն երատոն է մարդկանց համար, արդեն 12 տարուց ավելի է ինչ Արցախի հանրապետությունը ապրում եւ շնչում է սահմանադրությամբ, որը մեր երկրի մայր օրենքն է եւ բոլորս պարտավոր ենք պաշտել, պահպանել մեր սահմանադրությունը, ղեկավարվել դրանց։ Իսկ մարդու իրավունքների պաշտպանվածության տեսակետից ինչպիսինն է մեր սահմանադրությունը։ Մեր սահմանադրությունը մարդու իրավունքների պաշտպանության տեսակետից բազմաթիվ միջազգային նորմեր է պարունակում եւ համապատասխանում է միջազգային իրավունքի չափանիշներին։ Թեպետ ներկայումս գործող սահմանադրությունն ընդունվել է փետրվարի 20-ին, բայց որպես այդպիսին սահմանադրության օրը շարունակում է տոնվել դեկտեմբերի 10-ին, մեծ զրույցում ասաց Ավետիք Հարությունյանը։ Շատ լավ է, որ մարդիկ օրը տոնական են համարում, բայց պետք է հասնել նրան, որ այն չընկալվի զուտ որպես փաստաթուղթ։ Քանի որ այսօր երատոն է, ուզում եմ մեր հայնագիստներին շնորհավորել այս հրաշալի տոնի կապակցությամբ եւ սահմանադրությունը իհարկե մեր գործող սահմանադրություն թվեր 2017 թվականի փետրվարի 20-ին, բայց մեր տոնացույցում դեկտեմբերի 10-ը շարունակում է մնալ որպես սահմանադրության օր։ Իհարկե շատերի մոտ սահմանադրություն ասելով առաջին հայացքից տպավորություն այն է, որ փաստաթղթային տարբերակը նրանք նկատի ունեն, սակայն երբ որ ավելի խորությամբ ենք այն դիտարկում, սահմանադրությունը դա մեր կյանքն է։ Դա այն համաձայնությունը հաջողություն է, որը հանրակրվեին մասնակցելով 18 տարին լրացած յուրաքանչյուր ոք արտահայտել է որ เป զի որոշի այն կանոնների շրջանակը, որով ցանկանում է մյուս իր համակարգացիների հետ միասին ապրել։ Իսկն համանդրություն առաջին հերթին ինքը արժեք է եւ նանուն բովանդակվող դրույթները նույնպես արժեք։ Հիմա պետք է մենք խորությամբ հասկանանք այդ արժեքի նշանակությունը մեր կյանքում եւ այսօրվա եւ ապագայի հանդեպ։ Ավետիք Հարությունյանը նկատում է, որ մեր համանդրությունը պարունակում է եվրոպական ընտանիք ընտանիքում ընդունված մի շարք դրույթներ ու արժեքներ, առաջին հերթին իհարկե մարդու իրավունքների պաշտպանվածության տեսակետից, այլ հարցը թե որքանով ենք տեղեկացված մեր իրավունքներից ու հետևողական դրանց իրացման հարցում։ Այստեղ Ավետիք Հարությունյանի դիտարկմամբ անելիքներ ունեն թե իշխանությունները եւ թե հասարակությունը։ Յուլիա Վանյան այսօր Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Հայաստանում ավարտվել է արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները, քվեարկությանը մասնակցել է ընտրողների 48 ու 63%-ը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ներկայացրել է Հայաստանում բացված բոլոր 2010 ընտրատեղամասերից ստացված քվեարկության արդյունքների մասին նախնական տեղեկատվությունը։ Նախնական արդյունքներով իմ քայլը ստացել է ձայների 70.43%-ը, երկրորդ տեղը ձայների 8.27%-ով զբաղեցրել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը։ Ձայների 6.37%-ով երրորդ հորիզոնականը զբաղեցրել է Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը։ Ազգային ժողովի արտահերտ ընտրությունների ընթացքում դիտորդական առաքելություն են իրականացրել տեղական հասարակական կազմակերպությունների 17813, իսկ միջազգային եւ օտարերկրյա կազմակերպությունների 505 դիտորդ։ Հայաստանի քաղաքացիները խորհրդարանում ձևավորում են բացարձակ հեղափոխական մեծամասնություն։ Այս մասին ասել է Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Իմքայելի ցուցակի առաջին համար Նիկոլ Փաշինյանը։ Այդ մեծամասնությունը որևէ օրենսդրական փոփոխություն իրականացնելու խնդիր չի ունենա, եթե միտումն այսպես ընթանա ընտրություններում որևէ արտառոց միջադեպ չի գրանցվել։ Դա բնական է, ինչպես Երևանի ավագանու ընտրությունների ժամանակ, նույնն էլ հիմա, եւ ընդհանրապես սրանից հետո ընտրություններում մենք պետք է սովոր լինենք, որ ընտրությունները բուրըն իրադարձություններով լի են։ Այս ընտրություններում մարդիկ քաղաքացիներին ոչ թե բերման են ենթարկել ընտրությունների, այլ քաղաքացիները իրենց կամքով գնացել են ընտրությունների։ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր շնորհավորական ուղեր ձեղել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանին։ Ուղերձում ասված է. Մեծարգո պարոն Փաշինյան, Արցախի Հանրապետության ժողովրդի իշխանությունների եւ անձամբ իմ անունից շնորհավորում եմ ձեզ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի արտահերտ ընտրություններում ձեր ղեկավարած դաշինքի տարած համոզիչ հաղթանակի կապակցությամբ։ Հուսով եմ, որ նոր ազգային ժողովն ու կառավարությունն ըստամենայնի կնպաստեն Հայաստանի Հանրապետության զարգացմանն ու զորացմանը, Հայաստան-Արցախ սփյուռք կուռ երամիասնության պահպանմանը, համազգային ծրագրերի իրականացմանը մեր պետականության ու ժողովրդի արժեր ծառացած խնդիրների լուծումը, պաշտպանունակության եւ անվտանգության համակարգի հետագա ամրապնդումը, սոցիալ-տնտեսական առաջընթացի ապահովումը, բնակչության կենսամակարդակի բարձրացումն այն հիմնական ուղենիշներն են, որոնք պետք է լինեն երկու հայկական հանրապետությունների եւ դրանց քաղաքական ղեկավարության գործունեության հիմքում։ Մաղթում եմ ձեզ Հայաստանի Հանրապետության մեր բոլոր քույրերին ու եղբայրներին խաղաղություն, քաջառողջություն, հաջողություններ ու հաղթանակներ իբարս մեր հայրենիքի ու ժողովրդի, ասված է Արցախի նախագահի շնորհավորական ուղերձում։ Հայաստանի ազգային ժողովի ընտրությունների վերաբերյալ ուղերձը եղել Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Ուղերձում մասնավորապես ասված է. Դեկտեմբերի 9-ին մեր երկրում տեղի ունեցած արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները կայացած իրողություն են, որի արդյունքում ձևավորվելու են իշխանության օրենսդիր եւ գործադիր ճյուղերը։ Շնորհավորում եմ իմ քայլը Դաշնքին, Բարգավաճ Հայաստան եւ Լուսավոր Հայաստան կուսակցություններին, որոնք հաղթահարելով օրենքով նախատեսված շեմը կազմավորելու են Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը։ Միաժամանակ ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել ընտրություններին մասնակցած բոլոր կուսակցություններին ու դաշինքներին, ինչպես նաև Հայաստանի բոլոր քաղաքացիներին, ովքեր իրենց վերաբերմունքն արտահայտեցին երկրի ապագայի նկատմամբ։ Այս ընտրությունները որպես համապետական քաղաքական գործընթաց առաջինն են մեր երկրում տեղի ունեցած Գառնանային մեծ փոփոխություններից հետո նորընտիր ազգային ժողովն ու կառավարությունն աշխատելու են պատասխանատվության մեծ դիրույթում։ Մաղթում եմ նրանց հաստատակամություն եւ երրանդ իրենց ծրագրերն իրականացնելու ճանապարհին։ Համաշխարհային մամուլն արձանագրել է Նիկոլ Փաշինյանի համոզի հաղթանակը խորհրդարանական ընտրություններում։ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն ամրապնդեց իր իշխանությունն այն բանից հետո, ինչ իր ղեկավարած քաղաքական ուժը հաղթանակ տոնեց արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններում, գրել է բրիտանական The Guardian-ը։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Արցախի երիտասարդ գիտնականների եւ մասնագետների միաբուրում հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությամբ լույս է տեսել իրավագիտակցության հիմնախնդիրն Արցախի հանրապետության հանրակրթական եւ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում գիրքը հեղինակությամբ իրավաբանական գիտությունների տեխնացու դոցենտ Ավետի Խարությունյանի, համահեղինակներ Սիրանուշ Պետիկյանի եւ Լուսինե Բաղդաս Վարխուդարյանի։ Գրքի շնորհանդեսը տեղի է ունեցել այսօր Արմենիա հյուրանոցի կոնֆերանսների դահլիճում։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում. Իրավագիտակցության հիմնախնդիրներին նվիրված գրքի շնորհանդեսին ներկա Գերագույն դատարանի նախկին նախագահ Հանրապետության վաստակավոր իրավաբան Վլադիմիր Հովսեփյանը արժևորելով նման աշխատության նշանակությունը ասել է. Օգտվելով առիթից ես էլ այսօրվա երատոնի կապակցությամբ իրավական առումով բոլորին շնորհավորում եմ։ Իրավագիտակցության հիմնախնդիրը ցանկացած հասարակության մեջ հրատապ է եղել, որտեղ սա մի ֆենոմեն է սարց։ Առանց իրավագիտակցության երկրում իրավական ճգնաժամ կլինի։ Իրավական ճգնաժամը հանգեցնում է իրավական դիվիդենդի եւ իրավական ցինիզմի։ Ինչն իր հերթին հանգեցնում է հանցագործությունների աճի։ Հենց այս հարցն է, որ Կարմիր թելիպես անցնում է այս գրքում եւ հերեզակները վերցրել են հենց դպրոցական միջավայրում իրավագիտական աստիճանը։ Գերագույն դատարանի նախկին դատավոր վաստակավոր իրավաբան իրավագիտության տեխնացու Գրետա Արզումանյանը ողջունելով երիտասարդ գիտնականների կատարած աշխատանքը նշեց, որ այն դրվատանքի է արժանի։ Առանց իրավագիտակցության Շրջակարտակը չկարող իրավական պետություն լինել եւ ինչու եւ դրա համար մեր պետությունը առաջնահերթություններից է համարում որպեսզի մեր բնակչության իրավագիտակցությունը քանի գնա բարձրանա։ Այս առումով աշխատության մեր հեղինակները, ովքեր որ երիտասարդ գիտնականներ են, երիտասարդ, խանդավառ, ակտիվ եւ ես կասեի ինտերակտիվ, այգին աշխատանք են արել։ Այս աշխատանքին արել ճիշտամի բնակավարն են ուսումնասիրել իրավագիտակցության մակարդակը, ասենք իրավական գիտելիքների մակարդակը մեր սովորողների շրջանում։ Արցախի քաղաքացիների իրավագիտակցության մակարդակի բարձրացման ու իրավական դաստիարակության միջոցով օրինապահ քաղաքացիներ ունենալն ավելի նախընտրելի է, քան անհազատության մեջ հայտնված մարդկանց օրենքի դառն ոգին բացատրելը։ Ընդհանուր իրավասության առաջին Ատյանի դատարանի նախագահ Անատոլի Թադևոսյանի դիտարկմամբ Ալիք Խարությունյանի արդեն ավանդույթ եկացել երկրաշարժում, երբ գիտությամբ զբաղվել այդ եկավերի երիտասարդության շրջանում է շատ բաղն ինձ տեսակներ, քանքան դիպուպայս հերինակները, նրանց նպատակը այնքան անուր է նրանց մեջ նստված, որ նրանք իրավություն ունեն, որը գիտեն ինչպես ներկայացված իրավաճակտության նախընտրներ են վերհանել հատկապես մատաղսերի շրջանում հանրապետական հաստատությունների երիտասարդություն ուսանողության շրջաններում բացահայտվում նախընտրները Շնորհավորանքներ, քննարկումներ եւ նորանոր հետաքրքիր նախաձեռնություններ այս էին մաղթում ելույթ ունեցողները երիտասարդ գիտնականներին։ Գրքի հեղինակներից Ավետիք Հարությունյանի խոսքով Մեր մոտ գաղափարան էր ուսումնասիրել նաև այլ երկրների փորձը, որպեսզի հասկանանք ինչ եղանակներով կարելի է բացահայտել։ Դա սովորաբար բացահայտում են սոցիոլոգիական հարցման միջոցով, ինչը մենք կատարել ենք Արցախի հանրապետության բոլոր շրջենտրոններում, նաև դպրոցներում, ընդգրկելով 35 դպրոց, 475 աշակերտ։ Դրանից բացի երիտասարդության շրջանում, երբ իրականացրել ենք, մասնակցել են 239 երիտասարդներ։ Մեր նպատակը այն էր, որպեսզի հետազոտության արդյունքում բարձենք, ինչպիսի վիճակ իրավագիտակցության մարդիկ ինչ իրավական գայագիտության աստիճան են եւ ինչ անենք, որպեսզի բարձրացնենք։ Նշենք, որ աշխատությունը նախատեսված է հասարակագիտություն առարկայի ուսուցիչների, պետության եւ իրավունքի տեսության, իրավագիտակցության հարցերով հետաքրքրվող ընթերցողների լայն շրջանակի համար։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ ԵԱՀԿ երկրները պետք է աշխատեն Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ։ Այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղարի օգնական Ուես Միտչելը։ Հարավային Կովկասում մենք պետք է աշխատենք Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղակարգավորման ուղղությամբ, նշել է նա։ Միչելի խոսքով Միացյալ Նահանգներն իր հերթին կշարունակի սատարել ԵԱՀԿ-ին ու նրա համապարփակ մոտեցման անվտանգ մոտեցմանը անվտանգության ապահովման հարցում։ Կանադայի հայդատի հանձնախումբը հայտարարել է, որ Կանադայի կառավարությունը պետք է Ադրբեջանին պատասխանատվության կոչ անի Ջուլֆայում հայկական գերեզմանատան ոչնչացման համար։ Հանձնախմբի հայտարարությունում նշվում է, որ չնայած ակնհայտ ապացույցներին եւ միջազգային կազմակերպությունների կողմից դատապարտմանը, ինչպես օրինակ Եվրախորհրդարանն ու հուշարձանների եւ տեսարժան վայրերի պահպանման միջազգային խորհուրդն են արել, այնուամենայնիվ Ադրբեջանի իշխանությունները շարունակում են հերքել այդ հանցագործությունը, միաժամանակ շարունակելով սատարել հայկական բոլոր կրոնական ու մշակութային կառույցների ոչնչացմանը երկրում։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է փոփոխական անբավարարություն առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարաբերմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 1-ից 4, ցերեկը 9-ից 14 աստիճան, տաքություն։